Book 2 2 Stein Stein สมาชิกครอบครัว Mishpacha Mishpacha ปู่ตา Saba Saba ย่ายายซาวตาซาวตาเขาและเธอฮูเวฮีฮูเวฮีพ่ออาบะอาบะแม่อิมาอิมา ขาและเธอ Who the he Who the he ลูกชาย Haben Haben ลูกสาว Habat Habat เขาและเธอ Who the he Who he? พี่ชาย น้องชายฮะอ๊ะฮะอ๊ะพี่สาว น้องสาวฮะอ๊ะฮอตฮะอ๊ะฮอตเขาและเธอ Who ve he Who ve he ลุงอานาฮะดดฮะดดป้า อานาฮะดดาฮะดดาเขาและเธอฮูเวฮีฮูเวฮี เราเป็นครอบครัวเดียวกันอันนั้หนูมิชปะฮาอันนัหนูมิชปะฮาครอบครัวที่ไม่เล็กอามิชปะฮาเอเนนาคตันนาอามิชปะฮาเอเนนาคตันนาครอบครัวใหญ่อามิชปะฮากดลา המשפחה הגדולה